Acto Quar, Oceannio Chi mi trovi già son e mi uar baro de Oceannio a podral grande abilaggio oh che chi dio casi accidente Yes, tiu knabino jus mal supreniris rapide per biciclo, laula declivo, cae colisiis cun coalino. Nun si sailas mal le levigi, cio sia genuo rompigis, bedaurinde, yes. Si ec ne havas forton paroli pro doloregoi. Ciu mi, yes, yes, hastu. grave recio. Vidu, la knabino jam levigas. Mi, mi ne trovas vortoi por danki vin, bon cora cae multe pova sorcisto. Ne, ne, ne mi resanigis vin. La fluto estas sorcita de verda stelo. Alci si indas Mi dankas al vi ambau, sed, sed, ciu mi audazus peti ancora unu favoron. Cion vi volas peti? Bon volu. Mi petas, mi petegas vint. Ciu vi povus resanigi ancau la coalinon. Si vundigis grave, cae foriris post lasante sango spuroin. Il sia ventra posho falis et taido. Ienci! granda chielo limo. Cine sae nasfundita, set ci capablas nec vidi, nec cri, nec curi. Cine povas vivi exter la ventra poso de la patrino. Rapidur, Recio, focusu via menson al aqualino. La coalino revenas sana, emigas la ideton en la ventran porcion, cae forcuras. Danciegon! Se la coalino povintus danci, ancau si dancus vin. Cion mi povus fari? por recompensi viain in bon faro in. Por montri vian dancon, bon volu promesi che vi estos pli prudenta venont foie, ciam vi subiros la declivon per biciclo. Yes, mi ja culpas pro l'accidento. Mi neglectis la bremson sed tio neniam ripetillos, Mi promesas. Bonege, Carolino, tiu ci nabo interesigas pri musiciloi el la tuta mondo. Giuste pro tio mi promenigas lin tra la mondo. Ciu mi bon volus montri al ni vian musicilon? cae iomete ludi gin citie, gi audigos belan echon en la valo, ciune? Yes, facte, giuste por ludi gin mi venis citie, char mi shatas interrompadi la ludadon, por ausculti la echon en la valo. Mia musikilo nomillas digerituo. Ien ci? Mi monshantzas che ci ne rompigis dum la falo. Gia scatolo pone protectis cin. Oh, mi supposis che digerituo estas multe pli longa. Mi habas porteblan digerituon cun metteblan el quar mal grandai plastai tuberoi. Rigardu, mi cun metas ilin, mi la musicilon sur grunden, ca hien gi faridis pli alta ol mi. Ho, Nun ci estas alta kiel arbeto. Ies, diceriduo estas cantanta arbo. Mia avo ja havas pesan digeriduon el vera longa arbo, sed tiu ci estas plasta arbeto, kiu pesas mal pli ol mia cato. Tame tia voĉo similas a la voĉo de ligna arbo, tial mi amas now. Nekutima in la sono in elis via musicilo, a tion vele respondis la ejo. «Ciu eble, vi desirus provi ludi io mete per mia digerituo? Ne, mi ne permesas tion. Blof musiciloin, oni ne interchangas, sen attenta cae longtempa origado. Alicase, eble oni interchangius ancau virusoin au microboin. Mia capablas purigi ionain per magio, sed mi ne faros tion nun, char ni hastas. Mia voyaggio proximigas alla fino regio. Dankon cae gratulon carega knabino mi invitas vin partopreni la baldauan jubilean feston de iuna amico. Tie vi ciui povos danzi canti cae ludi via in musiciloin. Indas veni cune con conatuloi, ciu iunai, ciu mal pli iunai. Dis baldau!